L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. tothom. Salutacions des de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la freqüència modulada. Comença l'Eco de la Vall, el magazín sonor ecologista de la Vall d'Hostoles. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. diumenge 17 de novembre del 2019. I som un diumenge més en directe a la sintonia de Ràdio Les Planes. Ens podeu escoltar per internet a radiolesplanes.com i al 107 de la freqüència modulada a la Vall d'Hostoles, aquí a la Garrotxa. Música I després de la tertúlia de la setmana passada, avui tornem amb el format habitual, amb l'entrevista com a plat fort del programa i les seccions que us aniré desvetllant al llarg de la tarda. Serem en directe fins a les 7. I comencem, com sempre, amb l'enregistrament, el so de la setmana. així bufava el vent a la Vall d'Hostoles aquesta setmana, no recordo quin dia va ser, que ho vaig gravar, als peus del Coi Sacabra. un vent que va netejar perfectament l'atmosfera i han quedat uns dies preciosos aquí a la vall, amb el cel totalment despejat i aquest, aquesta atmosfera neta amb els colors ja de la tardor. Uh, uns dies fantàstics. I aquesta setmana me n'he anat fins a la Cellera de Ter, he seguit el riu Brugent, riu avall, fins a arribar a la desembocadora del riu Ter i allà he trobat eh, una associació que es diu El Meandre i aquesta és la xerrada que vaig gravar el divendres, abans d'ahir. Doncs em trobo a Camp Buscatics, una masia de la Cellera de Ter, on es troba un projecte que és una escola de natura on es fa educació ambiental i estic amb en Raül, que és una de les dues persones que porta aquest projecte, juntament amb l'Eva. Hola, Raül. Hola, bon dia, Jordi. Bon dia. Som a divendres, dia 15 de novembre del 2019, i estem al bosc mm, al jardí bosc que teniu just al costat de Can Buscatics. Explica'ns eh, qui sou. Molt bé. El Meandra és un projecte que hem, hem engegat aquest estiu i és un projecte d'educació ambiental i turisme de natura. Vale, la nostra idea és que podem treballar amb escolars, amb famílies, amb, amb adults, perquè eh, coneguin els valors naturals del, del seu entorn més proper i també volem fer rutes de natura per descobrir els espais naturals que hi ha en el, en el municipi i, el, i a les zones més properes. Mm -hmm. Aquí a la, la Sallera de Ter es troba en, a, uh, a tocar de les Guilleries, del riu Ter i també de la Garrotxa, a la comarca de la Garrotxa. És un entorn realment doncs, molt ric en biodiversitat i en entorns naturals. Per on heu començat o quines són les activitats que, que heu fet a, aquí? El projecte del Meandre principalment tindrà tres potes. Mm, volem treballar els temes d'educació ambiental, com dèiem abans, bàsicament amb escolars i amb famílies. Eh, també volem fer rutes de senderisme vale? per conèixer els espais naturals del, de l'entorn, com deies molt bé, les guilleries, la, les ribes del, del Ter, però també les, les zones del municipi d'Amer, de les Cingleres de Sant Roc et, et, i d'altres zones. I també volem fer eh, ornitologia, rutes per descobrir el, el, els ocells i conèixer els ocells que, que viuen en aquests ecosistemes. En, aquest, en aquestes primeres passes que estem donant al projecte hem, hem iniciat només amb rutes de senderisme. Hem, hem programat pels caps de setmana, eh, tant dissabtes com diumenge. Les dissabtes són rutes més de senderisme, de caminar una miqueta més, i, però donant pinzellades de, de descoberta de fauna i flora. I les de diumenge són rutes més tranquil·les, més pensades per eh, públic més familiar, on eh, fem un recorregut molt curtet, 2, 3, 4 quilòmetres, i ens permet anar parant en cada racó, vinant les plantes, els bolets, escoltant els ocells, i aquest ha sigut, aquesta ha sigut la primera fase del, del projecte, bàsicament rutes de senderisme. Molt bé. Entenc que un dels objectius és donar a conèixer la biodiversitat, els ecosistemes, sobre el terreny, tocant-los, olorant-los, veient-los, per agafar consciència del que hem de protegir, no? més enllà de, de que ens puguin doncs, explicar les coses teòricament, fins que no les veiem no, mhm. no prenem consciència de, del que és no? Mhm. i de la importància que tenen. Sí, sí, des del projecte del Meandre pensem que l'educació ambiental és el futur per arribar a una, a una societat sostenible en, en sintonia en, en, amb, amb el nostre entorn. I una de les millors maneres de fer educació ambiental és sobre el terreny descobrir aquests valors naturals, aquesta fauna, aquesta flora, aquests paisatges i aquesta agenda d'activitats que amb les que hem començat és una manera molt, molt pràctica de, de que la gent que viu als entorns urbans vale, pugui descobrir la, aquesta biodiversitat i aquesta riquesa natural que tenen, que tenen més a prop. Per tant, eh, un dels objectius principals, com deia abans, és la conscienciació ambiental a través del contacte directe amb, amb la natura. Uh -huh. Molt bé. Um, em comentaves que una de les teves especialitzacions o i de les coses que més t'apassiona és l'ornitologia. Eh, aquí és una zona doncs, que encara hi ha, hi ha bastanta, bastant ocells, bastantes aus, eh, inclús en, és un lloc de pas també, oi? On poden doncs, mm. eh, migrar algunes aus que busquen zones més càlides a l'hivern, uh mm-hmm. -huh. per tant també és interessant en aquest sentit. Sí, sobretot eh, és, un, és, un, és un territori que ha, ha patit una transformació relativament petita en comparació amb d'altres zones litorals, per exemple, en el, en el nostre país la, la, la transformació més gran l'han patit les, les zones litorals i les zones d'interior comencen en algunes zones a, a haver certes transformacions, però hi ha algunes zones del territori, com en aquest cas concret de la zona nord de la comarca de la, de la, de la selva, on la transformació ha sigut relativament poc impactant. Tenim per un cantó una zona de muntanya amb les guilleries, que sí que és cert que hi ha hagut una silvicultura Eh, bastant intensa, però en els darrers anys aquesta eh, activitat econòmica s'ha anat abandonant progressivament i els boscos van recuperant-se i agafant un cert grau de maduresa que afavoreix la biodiversitat. I per un altre cantó també ens hem portat una sorpresa molt gran perquè al conèixer aquest territori hem vist que les ribes del Ter, el, el, el seu pas per la CRT, doncs s'han desenvolupat uns boscos de ribera molt imponents i amb un grau amb un valor ambiental molt, molt gran i és una de les zones on van fer la nostra primera activitat, que és la de descoberta dels ocells. Van anar mm, passejant tranquil·lament per les ribes i van veure barrots pescaires, el, també un dels ocells més espectaculars que la gent no coneixem, que és el blauet, amb un plomatge amb plomes blaves, taronges, hi ha, hi ha uns valors naturals importants a descobrir en, en aquest entorn. Molt bé. Ara tornarem a, al Ter, perquè hem de recordar que el Ter neix al Pirineu, va, va baixant, baixant, tenim aquí darrere entre el Cuissacabres i les Guilleries tenim els dos pantans, el de Susqueda, que és el, el més proper a la Sallera de Ter, i una mica més amunt el Pantà de Sau. I és un riu que hi arriba una mica ferit, diguéssim, que arriba, de fet, a algunes associacions, com el grup de defensa del Ter i altres, eh, i estan dient, mm, bueno, estan donant certs eh, crits d'alarma, no?, o d'alerta perquè està amb mínims en alguns, en alguns trams eh, forit de, bueno, de tota la gestió que s'està fent a les diferents ribes en el seu trajecte i s'ha de cuidar, no? té, té la seva importància no només per l'aigua que ens subministra sinó per moltes altres coses perquè tu ens ho podràs explicar, no és només un conductor d'aigua, sinó que és tot un ecosistema uh -huh. a les seves lleres i per allà on passa. Realment el, els, els rius són un dels ecosistemes, juntament amb els aiguamolls, que han patit una transformació més gran en el nostre territori. Sí que és cert que, sobretot, els trams baixos d'aquests rius Vale? Bàsicament les zones on, on els rius han desenvolupat per la, per la seva planúria, on han desenvolupat els boscos més, més ufanosos i allà hi, ha un, hi ha hagut unes reserves de fusta que històricament s'han, sobretot en les darreres, eh, en les darreres dècades del, dels anys del segle XIX i principis del XX s'han explotat per, eh, Eh, per, la, per la seva fusta i llavors han patit un, una degradació molt gran. Els trans mitjos i sobretot les capçaleres són els que encara han conservat eh, un estat de conservació, mantenen un estat de conservació una miqueta millor. Sí que és cert que, per exemple, el riu Ter, un dels problemes que té és quan atravessa la plana de Vic, doncs el, amb el tema de les explotacions ramaderes doncs, i la contaminació dels aqüífers, doncs això perjudica la qualitat de les aigües del, del riu. En el cas concret de la cellera sí que és veritat que en, té, té la seva problemàtica ambiental, però ens ha sorprès una miqueta l'estat de conservació i el, el valor ambiental que, que té aquest tram del riu. Molt bé. Segurament tam també es podria dir de, del riu Brugent, que, que va desembocar aquí al riu Ter, precisament a l'alçada de, de, de la, la Cellera. Cellera i que si ens remuntem doncs, arribem a, a la Vall d'Hostoles, d'on hem vingut. Només fer un, un parèntesis, perquè abans has comentat que les guiaries eh, es mantenen i doncs, segueixen tenint eh, la seva riquesa eh, mediambiental, però tenim tot l'eix transversal que parteix les guilleries i que també en el seu moment doncs, eh, va generar bastantes eh, protestes perquè partia un entorn natural i precisament doncs, la fauna moltes vegades no pot passar d'una banda a l'altra i es queda es quedat partida no? eh, amb els diferents doncs, ah, mamífers callant, eh, ah, senglars o, o cabirols, etc. I a més a més també tenim l'amat que, que, tra que travessa les guilleries i, les guilleries i també doncs, va, va haver-hi una resposta popular d'impedir-ho no? eh, dins de les possibilitats que, que hi ha i al final doncs, a, es va construir a, aquesta línia de molta alta tensió per canalitzar energia d'una punta a l'altra pràcticament d'Europa a Àfrica. No? Això també és un tema que el, el programa en parlarem i n'hem parlat de com distribuir millor l'energia i no doncs, eh, centralitzar-la i, i transportar-la d'una punta a l'altra, sinó doncs, establir diferents punts de connexió uh mhm. -huh. i de, de creació d'aquesta energia i que sigui renovable. En fi, diverses coses que, que m'havíem quedat a, arrel del documentari. Ara, tornant una mica al, a la vostra tasca de, de divulgació, incidim una mica en això, no? La, la divulgació, la pedagogia serà bàsica per poder fer front al canvi climàtic, a la transició ecològica que, que hem de que hem de fer i bueno, eh, els que som grans doncs, hem de fer el que puguem però els, els petits i els joves mm, també els grans són, poden són participar, el són el futur i han de tenir molt clar doncs, la importància d'aquests entorns. En aquest sentit, eh, des del Meandre pensem que l'educació ambiental, un dels missatges també importants que has de transmetre és que, evidentment, en aquesta degradació del medi ambient que tenim al planeta, les administracions i el món empresarial i l'activitat econòmica dels humans eh, té una incidència molt gran, però també hem d'assumir la responsabilitat que tenim les persones en el nostre dia a dia, en el nostre estil de vida. Per tant, aquí el... creiem que l'educació ambiental ha de, fer, ha de posar l'accent i ha de fer un incís en què les persones no podem delegar la conservació del medi ambient en d'altres. Això hi ha de ser-hi, vale? hi ha d'haver uns canvis a nivell polític, legislatius. perquè eh, legislatius, normatius, eh, perquè el, el medi ambient millori. Però la incidència de, de la degradació del medi ambient en el nostre dia a dia de les persones també té un pes molt gran. Vale? I aquí són les persones també de manera paral·lela hem de fer hem de començar a prendre consciència que el nostre consum té una incidència també molt gran sobre la conservació del medi ambient. Uh -huh. Al programa fem una secció que es diu A, cau d'orella i fa unes setmanes, en els primers un dels primers programes, eh, vaig posar un so d'una mallarenga, un dels ocells doncs, més macos que, que trobem aquí a la Garrotxa, però també a, a altres indrets, i eh, després de posar aquest enregistrament vaig estar buscant informació i vaig trobar un estudi que parlava de eh, unes mallarengues eh, i ocells que estaven eh, morint eh, a Europa, a una zona d'Alemanya, i havien fet un estudi per veure quina era la causa de la mort. Van fer uns estudis científics i van veure que tenien substàncies que provenien de pesticides i segurament de, de l'agricultura. Per tant, eh, no només ho, ho, ho demostra aquest estudi, sinó altres estudis també estan dient que l'agricultura amb l'ús de pesticides i de fertilitzants químics, etc., eh, pot provocar doncs, eh, que la fauna disminueixi o que inclús es puguin ex extingir certes espècies. Uh, això també és una cosa que va lligada amb, amb aquesta divulgació i amb aquest coneixement de, de, no només de les aus, sinó de la biologia i de, dels entorns naturals. Com que va lligat, també hauríem de fer una mica de crítica eh, amb aquest sector agroindustrial que genera doncs, aquests problemes. A nivell planetari, la intensificació agrícola és un dels problemes més grans que tenim sobre la pèrdua de biodiversitat, però a nivell fins i tot continental, a nivell d'Europa, seria un dels, dels problemes que tenim més grans. Una de les principals raons per les quals la diversitat d'ocells i d'altres éssers vius, plantes i animals a, eh, a les zones agrícoles al, al nostre entorn ve d'aquí, ve d'un un ús, un abús dels agrotòxics que s'està fent en les darreres dècades, que ja va començar als anys 50, però que s'ha intensificat en les darreres dècades. Per tant, eh, una miqueta la línia de lo que parlaven abans del, de la responsabilitat, sí que és cert que les administracions han de pressionar el, els lobbies agroindustrials perquè deixin d'utilitzar eh, de manera massiva aquests eh, productes, però també una de les coses que podríem fer des de la pròpia societat és, a la, mesura de les nostres possibilitats, intentar demandar, vale, fer un consum més responsable i buscar aquells productes que, eh, eh, de projectes que estan intentant fer una agricultura menys impactant amb l'entorn. Per exemple, nosaltres ara mateix, aquí a la Cellera de Ter, hem conegut recentment un projecte a les planes d'Ustela, que es diu Orviu, vale? que estan en, portant a terme agricultura ecològica. Les, els seus productes eh, s'han produït de manera el més respectuosa possible amb l'entorn. Vale? Per tant, les dues, les dues vessants són paral·leles. Per un cantó la política econòmica, però per l'altre la social. Si hi ha una demanda social de productes me, eh, produïts de manera més saludable i respectuosa a l'entorn, segurament també hi haurà una incidència en la producció. Mm. l'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Precisament eh, fa un parell de setmanes vaig poder enregistrar la xerrada que va fer la Mar d'Orviu, de, del Vilar, el Mas del Vilar, a, a la vall de Cogolls, a les Planes d'Hostoles i ens va estar explicant el, el seu projecte d'agroecologia i que estaven subministrant doncs, a cistelles directament a, a, 100, a 100 famílies, em penso, 100 cistelles estaven fent i per tant doncs, sí, hem de reivindicar i, i fer difusió d'aquests projectes eh, ecològics de proximitat, oi? El que passa que és una transformació que realment és molt difícil perquè per l'altra banda tenim aquests eh, mega holdings com uh mhm. -huh. Monsanto amb les seves eh, llavors eh, transgèniques, els seus organismes eh, modificats eh, genèticament que també doncs, pretenen que sigui el futur no? de, de l'alimentació al món amb aquests grans monocultius que el que fan és eh, eliminar la biodiversitat de l'ecosistema on es fan aquests conreus i, per tant, eh, és més fàcil que hi hagin plagues i llavors han d'entrar amb els agrotòxics i per tant és un cercle viciós no? i en aquestes dues línies sembla doncs, a les grans multinacionals que pretenen alimentar el món amb aquests mega conreus que impliquen també deforestació en molts casos per cultivar gra que no és pel consum humà sinó pel, pel, pel sector ramader que encara doncs, eh, és pitjor i, en fi, és una lluita molt desigual entre els petits productors ecològics i, la, i les grans, eh, la gran indústria, no? Però eh, s'ha d'anar cap aquí. I nosaltres no som productors i n'hem parlat el programa amb productors i ells en, ens hauran de confirmar doncs, si, si se n'en surten o no, però mm, pensem que sí, que és la, que és la línia a seguir. Mm -hmm. Bueno, aquí també hi hauria una altra reflexió de, de, de fons i és que tota aquesta pèrdua de biodiversitat que genera aquesta agroindústria i d'altres problemes ambientals que tenim no només eh, eh, repercuteix en la, en la diminució d'animals i de plantes que tenen el planeta, sinó que aquests animals i plantes conformen uns ecosistemes que ens ofereixen uns serveis ambientals. És a dir, conservar el medi ambient i protegir la fauna i la flora no és només una necessitat estètica i de gaudi de les persones, de disfrutar d'aquests paisatges i de, i de l'observació d'aquesta fauna i flora, sinó que també ens beneficia a les persones perquè ens ofereixen serveis ambientals que garanteixen la nostra qualitat de vida. Per exemple, als boscos, quan plou, retenen l'aigua i la van filtrant a poc a poc cap als aquífers i la porten cap als embassaments. Per tant, tindre boscos en bon estat de conservació, vale? de retruc, no només ens permet gaudir del seu silenci i, de, i dels seus paisatges, com per exemple ara a la tardor amb aquests colors tan macos, sinó que també ens evita talls de subministrament a les ciutats d'aigua potable. Mm -hmm. Tornant a, al projecte que teniu aquí, a, a, la, a la masia on sou, hi ha un, un jardí que l'antic propietari doncs, va fer amb una plantació d'arbres importants, eh, però d'alguna manera vosaltres el que voleu és deixar que la natura més o menys recuperi eh, el seu propi hàbitat, no? i aprofitar-ho per, per també ajudar d'alguna manera amb alguna... Eh, Actuació concreta. Ah, això. Uh, Explica'ns una mica el, on som i que, quina és la idea. Molt bé. Doncs sí, precisament això. Nosaltres hem, ens hem trobat amb, amb, un, amb un terreny, més o menys d'una hectàrea, on hi ha una zona molt ajardinada, on, cre... on s'han format uns, uns arbres molt grans, però on eh, el grau d'artificialització és molt gran. I nosaltres el que volem precisament és tot el contrari, és que aquest terreny recuperi una miqueta el seu estat salvatge perquè hi tornin la fauna i la flora eh, mm, autòctona dels, dels voltants. Llavors, eh, si no, fes, si no fessin res i deixessin passar els anys, això ho aconseguiríem. El que passa és que, com que el, el projecte el que pretén és que el més aviat possible la gent pugui conèixer aquest entorn i pugui conèixer la fauna i la flora, els hi donarem una, piquita, una petita ajuda recreant ajudant a recrear alguns d'aquests ecosistemes. Per exemple, el jardí, l'antic propietari, va formar dues bases on va, on va ficar plantes ornamentals, papiros i d'altres plantes. Nosaltres el que farem és eh, eh, recuperar aquesta bassa perquè hi puguin viure d'altres animals com amfibis, granotes, Eh, ànecs? Ànecs no, perquè l'ambient no és el, no, en una zona tan forestal, en, en el nostre territori no, per exemple, en, en zones d'Europa sí que hi ha boscos amb, amb petits llacs on viuen ànecs, però aquestes espècies aquí no els hi corresponen. I bàsicament aquestes bases podríem tindre amfibis i fauna invertebrada, libèl·lules, eh, eh, mm, insectes aquàtics, etc. Vale, per tant, una de les coses que farem és, aquesta bassa és restaurar-la, garantir que tingui aigua, vale, i si cal, plantar alguna planta típica aquàtica autòctona per, per recuperar la seva regeneració. Després, una altra cosa que també que farem, que tenim aquí al costat, i és el, el, en aquest arbre d'aquí de la dreta, de la rama més eh, baixeta que tenim, i penja una, casa, una caseta de fusta. En aquesta caseta de fusta, dintre, eh, estem posant unes llavors i uns fruits secs vale, per eh, ajudar als ocells hivernants vale? que passaran aquest període amb nosaltres i que trobin prou aliment. Això mm, ho volem explicar bé perquè també és una de les coses que hem d'entendre. De, a Europa, al centre i al nord d'Europa, durant el període hivernal fa molt de fred i els ocells fan viatges buscant llocs on trobar prou aliment. Vale? Normalment la gent pensem que aquests viatges migratoris els ocells fan fa, per fugir del fred, Vale? Però en realitat la majoria dels ocells podrien sobreviure a aquestes zones perquè tenen unes plomes que els hi permeten eh, eh, una imperme impermeabilització molt gran del, de l'entorn i podrien sobreviure. El cas és que aquest fred tan intens durant molts mesos provoca que els rius i llacs es puguin congelar, que pràcticament no hi hagi insectes, que les plantes pràcticament no produeixin fruits, per tant, aquests ocells, com qualsevol animal salvatge, són molt intel·ligents i saben que durant aquest període no trobaran prou menjar i tenen un instint que els empeny a volar cap a llocs on trobar aquest aliment durant tot el període hivernant. Una gran part d'aquests milions d'ocells viatgen a l'Àfrica, però hi ha una part important tot i que no la més gran, però important, que es queden als països de la conca mediterrània. Vale? Per tant, Catalunya i la península ibèrica és destí d'aquests ocells hivernants que venen a passar. Què és el que succeeix? Que en les darreres dècades, amb aquesta destrucció i degradació dels ecosistemes que estem provocant, aquests ocells no troben eh, boscos amb prou maduresa o prou aliment per sobreviure a l'hivern. Llavors, els humans, una de les accions que podem fer a curt termini per ajudar aquests ocells és posar aquestes menjadores amb, aquests, amb aquestes llavors perquè puguin sobreviure que en realitat és una cosa simbòlica, no? si tenim en compte la quantitat de milers d'ocells que hi ha i que aquest pues, doncs, l'utilitzarà potser una família d'ocells o d'aus eh, o dos i, i després les altres s'hauran de buscar la vida. No? I, i m'ha vingut al cap, tornant a la, al, al cas que deia de les mallarengues, eh, aquest estudi també, entre altres dades que explicava, és la quantitat d'insectes que necessita un, mm, un menjar eh, una família de mallarengues. No? Quan han criat eh, dos o tres eh, ocellets, doncs eh, els ocells pares i <laughs> mares han de, eh, deia exactament, eh, caçar 10.000 insectes perquè puguin alimentar eh, el, els seus ocellets. O sigui, 10.000 insectes són molts. Si comencem a, a comptar i a fer l'exercici de fer el viatge 10.000 vegades d'aquí a l'arbre o d'aquí a l'altra punta del jardí per caçar aquests eh, insectes és una, és una bestialitat, no? Uh mhm. -huh. I precisament no només les aus eh, estan disminuint d'una manera alarmant, es parla del 50% de desaparició d'ocells de, i, i algunes aus a Europa, no només això, que ja és molt greu, sinó també els insectes, que està mm, desapareixent. I són els, els aliments d'aquests ocells i de tota la, la cadena, no? que, perquè també tenen una, una funció molt important per la creació de l'humus, del sol i, de, i per tant de que el terra sigui fèrtil. Mm, això, com, tornant a una mica al que dèiem abans, eh, si no es toca, si no es veu, eh, no, no es pot entendre ni, ni prendre consciència i, per tant, una vegada més és molt important doncs, mm, poder fer aquestes activitats de, de, bueno, de divulgació de, del naturalista, no?, com esteu fent. Uh mhm. -huh per això comentaven, lligant una miqueta al que comentava abans, aquesta menjadora tindria una funció recreativa molt important, la gent té la possibilitat d'observar relativament de prop ocells que venen a menjar i disfrutar de la seva bellesa, que d'altra manera seria més complicat, perquè quan busquen el menjar pel bosc van per les branques, van pels arbustos i són més difícils de veure, per tant, eh, posar una menjadora ens permet veure'ls mm, de manera molt més clara i per tant disfrutar-los molt més, però de retruc també ens permet explicar vale, que aquests ocells a part de la seva bellesa, mengen molts mosquits i ens poden ajudar a fer un control natural de les plagues d'insectes. Vale? I així ens evitaríem eh, l'ús massiu de pesticides que estem fent en les, en les zones agrícoles. Un altre cop, un servei ambiental que ens ofereix la fauna, la flora i els ecosistemes per garantir, en aquest cas, l'agricultura tindrà un, una producció eh, que, que permeti abastir d'aliments a, la, a la població. Mm, -hmm. molt bé. En, vols presentar-nos a, la, a la teva companya, que veig que està per aquí, al, al jardí? A l'equip de, del Meandre, que abans no ho hem comentat, són dues persones, la, la, la Eva Lluç, que és la meva companya, ella és biòloga, i jo sóc en Raül, que sóc ornitòleg i educador ambiental. Mm -hmm. Molt bé. Bueno, veig que sou tres en realitat, eh? Sí, en realitat són tres perquè el, eh, recentment la família aquest eh, fa un any, fa 13 mesos l'hem ampliat i tenim el, el Gael a nosaltres aquí, que segurament és el, el que més disfruta de, de, de tot aquest eh, terreny que tenim. Segur que sí. Oh, hola, Eva. Hola, Jordi, què tal? Molt bé. Bueno, explica'ns, ja ens ha parlat eh, el Raül doncs, àmpliament del projecte. Digue'ns només una mica quina és la teva part, amb, amb com participes també. Sí, bueno, jo participo molt amb aquestes feines invisibles, no? que és tot el que d'estructura que necessita un projecte així, la comptabilitat, bueno, tots els temes organitzatius, i també faig una mica de, de jardinera de bosc, <laughs> ajudant a, a organitzar tots els habitats que estem preparant, i s'ha de fer una mica de viver, també de plantes salvatges, mm. i, bueno, i de, de mama, clar. I el, te, i el, tema, de, i el tema divulgatiu. El tema de la comunicació, les, comunicació, també, sí, sí. Bueno, i ets biòloga, tu. Sí. Sí, que... sí el que passa és que sóc biòloga de, de bata, que es diu, i ara em toca fer biòloga de, de bota. <laughs> <laughs> Però encantada, sí. Has estat a algun laboratori o així? Sí, sí, sí. Fent recerca. Exacte. Bueno. Però bueno, això també per mi també és recerca, és, bueno, és també observar i, i anar bueno, descobrint i també poder transmetre eh, no, el que és la, la natura, vull dir, és el que feia però amb uns éssers una mica més grans. amb <laughs> una altra escala. Sí en lloc del... Del microscopi, microscopi. exacte, amb el telescopi. Mm -hmm. molt bé. Um, fa molt poquet que esteu aquí i, per tant, esteu començant, però quin, quin és una mica l'objectiu personal, també, a banda de, del de l'associació, que ja m'ha explicat el Raül, a nivell personal, què, què espereu? Bueno, per nosaltres eh, és tot un estil de vida, no? Poder estar al costat de la natura, eh? eh, també poder donar-li al, al nen no? aquest ambient per desenvolupar-se era, era una motivació molt important i bueno, suposo que, que el Raül ja ha comentat que bueno, fer la nostra petita contribució a millorar el, el nostre entorn uh mhm. -huh. a millorar la biodiversitat i fer transmetre també això que diuen, no? la, la seducció de la natura, no? això que nosaltres vivim molt com, bueno, com una cosa molt, molt sentimental, molt, um, sí, bueno, des del cor, doncs poder transmetre això mitjançant aquestes activitats obertes a escoles, a famílies, vull dir, tra poder transmetre això també és una motivació important. També, tam, bueno, sí, només, només volia afegir també que com, com a objectiu personal també nosaltres creiem sense reproduir el model de ciutat, creiem que hem de fer un camí, hem de desfer una miqueta el camí de la de ruralització que va haver als anys 50-60, on va haver un èxode massiu de les zones rurals cap a les grans ciutats. Creiem que a nivell de transició ecològica i de sostenibilitat hauríem d'ocupar el territori d'una manera més racional i, una, i la ruralització creiem, creiem que és un, un camí necessari per, per arribar a la sostenibilitat. Mm. Molt bé, sí, precisament estava pensant en, en això. Eh, podria ser que tinguéssiu eh, familiars que hagin viscut al camp antigament, no sé, els avis, potser, en algun... Bueno, en el meu cas, el, el, el meu pare vivia en un, en un poble que es diu Torre Pacheco, de, del camp de Cartagena, i en, ell vivia en, en un petit poble, però l'ambient era molt, molt rural. Però no crec que hagi, en aquest cas, nosaltres personalment jo no, no, no crec que hagi tingut una influència en aquest sentit. Nosaltres, jo he viscut tota la meva vida a l'àrea metropolitana, a l'Hospitalet de Llobregat, i sí que amb els pares sortíem al camp els caps de setmana i tal, però bueno, eh, la necessitat de vindre a viure aquí a, a la Cellera és una necessitat que va més allà, més enllà de, de respirar aire pur. Mm. En el teu cas, Eva, tens avantpassats, avis o familiars que hagin viscut al camp? Bueno, per part de la meva mare sí, però els meus besavis, vull dir, clar, jo no, no els vaig conèixer. Però sí que, sí que és veritat que la nostra família sí que hem viscut molt eh, bueno, l'amor a la natura i hem sortit moltíssim i, i ens, és una, bueno, una herència que sí que, que sí que és veritat que, que potser ha tingut un pes, no? Mm. Sobretot bueno, quan érem petits, eh, no? Bueno, jo crec que això marca, marca bastant. Molt bé. Mm, deixem, no, no puc uh, uh, deixar de fer-te una pregunta. Com, com a biòloga, abans amb en Raül ja hem parlat una mica de la situació doncs, de, de crisi ecològica, uh, recentment, fa un parell de dies, hem vist Venècia que s'inundava pràcticament dos metres. Hi ha, a, a Zimbabue doncs, hi ha una sequera molt important, potser que milions de persones també, doncs, eh, igual que el Sudan del Sud, doncs, eh, passin, passin amb brunes, mm. no? situacions de mm-hmm. fam molt greus. Per tant, la situació ecològica és més crítica del que moltes vegades pensem, tot i que també s'està fent un ús del terme d'emergència climàtica una mica de manera frívola o mhm. les, l'estem desgastant, no, aquesta paraula. Mhm. Tu, com a biòloga, amb l'experiència que tens, eh, com, quin, quina és la teva visió de la situació actual en aquest sentit? Bueno, ah, òbviament es parla de, ja no de canvi climàtic, sinó de col·lapse climàtic i suposo que amb, bueno, amb, això està basat en dades científiques eh, tot i que eh, com a... O sigui, personalment he de, he de pensar que això és reversible i que encara tenim la possibilitat de tornar enrere. O sigui que sí que crec que no només a nivell de clima, sinó a un nivell de, destrucció d'hàbitats i d'ecosistemes a nivell global sí que estem en una situació molt crítica, però també eh, sabem que els ecosistemes també tenen molta resiliència i molta capacitat per, per ressorgir. El que sí que, òbviament, com a generació eh, tenim una responsabilitat molt gran perquè som, amb el que fem, amb el que fem des de que ens aixequem fins que ens anem al llit, som responsables de tot el que passa al nostre planeta. Vull dir, no, no, no podem viure d'esquenes al que passa. I per tant crec molt en el canvi individual per, per ser el motor de, del canvi global que necessitem. I, i sí, tinc esperança de que, de que hi ha un, bueno, encara hi ha possibilitat de donar-li la volta a la truita. Mm. Molt bé. El, a l'altre extrem, diguéssim, o, o en, en, en l'altra direcció que comentàvem de les petites coses, el, el, els petits o no tan petits, però mm -hmm. aquestes accions com la vostra, van per una, per una banda, per un carril, i a l'altra trobem doncs, Nacions Unides i d'aquestes cimeres com la de, la de París, amb els acords de París, i la propera que es farà del 3 al 12 de desembre a Madrid, que s'havia de fer a Xile, però que finalment es fa, es fa a Madrid, i per tant a Espanya eh, farà de, de seu d'aquests nous acords que haurien de, de reafirmar els acords de París o inclús, eh, si, si és possible, ser més ambiciosos. Mm, com, com veus a, eh, aquesta dimensió més, eh, més gran de Nacions Unides per solucionar el tema. Clar, jo a nivell governamental sempre veig moltes limitacions perquè, bueno, els governs sempre són a, a 4 o 5 anys vista i eh, el que més crec és en el poder de la gent a nivell individual i també a nivell de reivindicatiu. Vull dir que al final els grans canvis de la història s'han fet molt eh, a nivell de reclamacions eh, populars i penso que eh, és, la resposta vindrà, la resposta des de dalt vindrà de, de, de bueno, de, de, de, de, de, de la base, del, del que demani la gent. Mm. Hauríem de posar pressió, doncs, d'alguna manera. Exacte, exacte. Mm -hmm. Molt bé. Doncs eh, ho deixem aquí. Us mm-hmm. agraeixo molt doncs la, el temps que heu dedicat a, al programa i bueno, doncs a, a, ens podeu escoltar a Ràdio Les Planes i, I, i seguirem doncs, a, veient les activitats que feu i també doncs, ens podeu trucar i, i, i fer arribar les activitats per, perquè en fem divulgació. Moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-vos pel projecte. Gràcies, gràcies Jordi. Gràcies, gràcies Jordi, que vagi molt bé. Merci. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Thank you. Són les 5 i 40 minuts de la tarda. Falten 20 minutets per arribar a les 6. Continuem en directe a Ràdio Les Planes. Això és l'Eco de la Vall. I seguirem en directe fins a les 7 de la tarda. Rising. Sun is Shining, aquest tema de Bob Marley and the Wailers, del disc One Love, The Very Best of Bob Marley and the Wailers. Diu que el sol brilla, però ja fa uns minutets que aquí a la Vall d'Hostoles el sol s'ha após i s'ha amagat darrere de les muntanyes del Coi Sacabra i doncs comencen a pujar les temperatures, s'apropa l'hivern, i seguim en directe a l'Eco de la Vall. canvi climàtic no ens crea nous problemes. El canvi climàtic el que fa és pressionar, tensionar, posar de relleu, agreujar problemes existents de fa molts anys. És un factor més de pressió. Per tant, si la solució a la subsidència i l'agressió del delta era incrementar, tenir un règim de cabals ambientals, i aportació de sediments, encara amb més raó en un context de canvi climàtic, la solució segueix sent implementar un règim de cabals ambientals i aportar sediments. Però aquest... El que t'està fent, el que t'està fent és tensionar, tensionar més la situació, posar més de relleu problemes que, repeteixo, repeteixo, fa anys que existeixen. Posaré un altre exemple eh, Les platges del Maresme. Oh, l'increment del nivell del mar, les platges, i que ens quedem sense sorra. les platges del Maresme s'incrementi el nivell del mar, no s'incrementi el nivell del mar, cada any es queden sense sorra. Sí? Per què? Pues perquè detrás tenen la Nacional 2 i la, bueno, la via del tren i la Nacional 2 i no poden tirar cap enrere la platja per recuperar el perfil del terreny quan ve un temporal. Uh, és certament que el nivell del mar el que et farà això encara és agreujar-ho més, sí? Però que cada vegada hi ha menys disponibilitat d'aigua és una qüestió evident. Llavors la pregunta, i, i, i davant d'això què es pot fer? Bueno, la gestió forest, el que tenim molt clar és que dels 1.100.000 hectàrees de boscos que hi ha a Catalunya ens hem de posar d'acord d'una vegada en dir quins boscos no hem de tocar per a res, perquè són santuaris de biodiversitat, i allà millor que no hi entri ningú. Quins cal entrar per potenciar la seva estat de maduresa? Per això estem parlant com a molt del 5 o el 10% de la, de la massa boscosos de Catalunya. Què fem amb l'altre 90% de les masses boscoses de Catalunya? Deixem que cremin? Per tant, cal, cal fer gestió forestal. Com? bueno, doncs, arri arribant, arribant a, un, a, un, a una, no sé si és un pacte, no és un pacte, eh, de que primer, per començar des de les escoles, s'ha de dir clarament que a Catalunya la pitjor manera de lluitar contra el canvi climàtic és plantar arbres. O sigui, la millor manera de lluitar contra el canvi climàtic és plantar arbres als carrers dels pobles i de les ciutats per esmorteir les onades de calor i l'efecte d'illa calor urbana. És plantar arbres als patis de les escoles i instituts, que normalment són lloses de formigó, que al mes de maig estan a 35 graus, i qui és el xiquet o xiqueta que es fot a jugar allà? Impossible. Però fora d'aquests àmbits, oblidem-nos. Oblidem-nos. Actualment a Catalunya hi ha boscos que estan tan sumament estressats per la competència d'individus petits que no poden créixer més que respiren molt més que no fotosintetitzen. Dit d'una altra manera, emeten més CO2 del que absorbeixen. La manera d'esmorteir el canvi climàtic no és anar plantant arbres aquí. A l'Amazònia segurament sí. No dic que no a les, a les salves de sud-est asiàtic també però la manera de, de, de, de combatre el canvi climàtic és deixar de cremar combustibles fòssils aquesta és la manera de combatre el canvi, de combatre el canvi climàtic deixar de cremar combustibles fòssils i quan parlo d'aquest nou pacte parlo del fet de que vivim en una societat eminentment urbana amb uns valors molt urbans que dissortadament una gran part d'aquesta societat urbana està desconnectada absolutament de la realitat física on viu. Mm? O sigui, jo he estat testimoni d'una enquesta de sis instituts públics de secundària i batxillerat d'un poble litoral de Catalunya que li feien la pregunta has anat mai al delta de tal lloc? I el 45% dels enquestats deien ah, tenim un delta? Sí, clar. Es fa riure, però, però és preocupant. Clar, quan resulta que durant tres mesos seguits les telenotícies matí, migdia i nit obren les notícies amb el conflicte d'Uber, Cabify i el taxi. Però en canvi, però en canvi, ocupa només un minut i mig la crisi dels cítrics d'aquí del Baix Ebre del Montsià, diguem-ne, eh, Ara estàs criticant els periodistes. No, no, no, no, no, no, no, no, no estic criticant els periodistes. Estic, eh, estic, exposant, estic exposant una realitat, que és que la informació urbana... La Comissió Europea, eh? la Comissió Europea, que no adjectivaré, la Comissió Europea en temes de canvi climàtic està molt a favor del que en diuen la resiliència urbana. Les smart cities, suposo que això us sona, no? les ciutats intel·ligents. I clar, jo ho dic arreu i també ho diré aquí Podem tenir una ciutat de Barcelona o de Tarragona o de Reus o de Girona super mega intel·ligent. Eh, tot amb vehicles elèctrics i sense emissions de diòxid de carboni i tot molt ben posadet i els residus tots ben separadets i 90% de fracció de matèria orgànica fantàstic però aquestes ciutats beuen aigua i s'alimenten d'un territori que, que no està allà per dissort perquè sort no està allà, està terra endins. A 170 quilòmetres, eh? el, exemple. El Hinterland, no?, que deien els alemanys, no? bueno, eh, ocupeu-vos-en d'este territori. Ocupeu-vos-en, perquè si no us n'ocupeu, podeu ser molt esmarcitis, però un dia us quedareu sense aigua, sense aliments. Per tant, segurament el canvi climàtic és una excusa perfecta, perfecta, per dir, eh, quan parlem de reequilibri territorial de què estem parlant. Aquesta paraula em fa molt, me fa un repelús en això de l'equilibri. Sí, sí, sí, ja, doni, a mi també, i a, mi també, eh? I a mi també. de veritat estem com estem, perdem població. Per, però, però, clar, si, si, si, si no aprofitem eh, el context de canvi climàtic per replantejar-nos seriosament què volem ser quan siguem grans, quin país volem, com el volem, de què ha de viure aquest país, on ha de viure la gent, eh, uh, la tecnologia no, no ens salvarà de cap manera del canvi climàtic. Qui pensi que això, aquí ho, tecnològicament, tot això ho arreglarem, això que ho pensi Aigües de Barcelona em sembla molt bé perquè ha de vendre, però no ens salvarà la tecnologia. Hem de canviar la manera de relacionar-nos, hem de canviar la manera que tenim de créixer, hem de canviar la manera de, que hem tingut d'utilitzar recursos, perquè al cap i a la fi el canvi climàtic és conseqüència d'un mòdul de creixement sobre el, sobre el planeta. L'eco de la vall. Jo la, el missatge que volia donar és que eh, el business as usual ens està venent la moto que el canvi climàtic és la gran catàstrofe. No, no, el canvi climàtic és conseqüència d'un model de creixement que està posant de relleu, agreujant problemes que sempre dissortadament han existit. I en el cas de la Conca de l'Ebre, sabem tots positivament que en els darrers decenis s'han reduït els cabals i s'han tallat l'aportació de sediments. És evident que el delta pateix, i el delta de la Tordera pateix, i el delta del Llobregat pateix, i, el de, i els aguamolls de l'Empordà pateixen, i són els més vulnerables al, a l'increment del nivell del mar. Però tret d'això, tret d'això, tot l'altre ja ho sabem, ja ho sabem, ho estem patint de fa temps. No? I per tant, les solucions, les solucions passen per intentar créixer d'una manera diferent a com hem crescut fins ara, no? a intentar tenir una cultura de relació entre els pobles diferent a la que hem, a la que hem tingut fins ara. Una concepció de la salut humana diferent a la que hem tingut fins ara. Però el cap, avui mateix, el Banc Mundial, eh, el, que el, Banc, el Banc Mundial no és precisament, eh, eh, se pot adjectivar de revolucionari, no? El Banc Mundial eh, analitza la influència del canvi climàtic en les migracions, eh, que es ha migracions de població ja ara. Evidentment que sí. N'hi haurà més? Sí. Per què? Perquè cada vegada en moltes zones del planeta hi haurà menys disponibilitat d'aigua i, per tant, més fam. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Escoltàvem en Gabriel Borràs, que és director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i, per tant, molt important, molt rellevants aquestes, declaracions que feia el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, perquè aquest missatge eh, molt crític amb el model econòmic de creixement s'acostuma a associar a, bueno, a antisistemes, a alternatius, a hippies, a neorurals també, i en canvi, eh, com hem escoltat, el mateix Gabriel Borràs estava fent aquesta denúncia, no? que amb aquest model de creixement creixement econòmic eh, es, es referia, doncs eh, acabarem malament si, si no si no ho aturem no? O, o ho canviem. I això és una conferència que va fer Gabriel Borràs a Tortosa el dia 15 de novembre, o sigui, fa tot just eh, un parell de dies, el divendres 15 de novembre d'enguany, d'aquest 2019 la plataforma en defensa de l'Ebre feia aquesta conferència i l'àudio l'he extret del de, canal 21 de l'Ebre. Si us sembla bé, podem escoltar la segona part d'aquest àudio que, que he editat i seguirem doncs, fins a les 7 de la tarda, com cada diumenge, aquí a l'Eco de la Vall, a la sintonia de Ràdio Les Planes, ens pots escoltar per internet a radiolesplanes.com i també aquí a la Vall d'Hostoles i a Sant Feliu de Pallarols i a Mer, si arriba la senyal, al 107.7 de la freqüència modulada. Seguim escoltant el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Jo he dit que hem fet un projecte europeu sobre tres conques de Catalunya. I el que he dit és que el Segre és el riu català. I ho dic aquí i ho diré on sigui. El Segre és el riu català perquè discorre per terres íntegrament de parla catalana. L'Ebre és un riu l'Ebre és un riu compartit amb d'altres comunitats autònomes segons l'ordre constitucional espanyol. No hi és el Llobregat, no hi és el Francolí. Això vol dir que no hi hagin estudis específics de la conca del Llobregat, del Francolí, de l'Ebre sobre canvi climàtic finançats per la Generalitat de Catalunya? Evidentment que sí que n'hi han. Clar que sí que n'hi han. És a dir, quan a la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre es porta la primera proposta de règim de cabals ambientals finançada íntegrament amb el cànon de l'aigua que paguem tots els catalans a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, el canvi climàtic hi era com a element determinant per establir aquest règim de cabals ambientals i ho va fer la Generalitat de Catalunya. Este projecte este projecte s'ha centrat sobre tres conques que són les que són. S'hagués pogut centrar sobre les altres? Evidentment que sí. Evidentment que sí hi han dades sobre les reduccions de cabals circulants a la Conca de l'Ebre des de l'any 1940 fins ara com a conseqüència del canvi climàtic i del canvi de cobertes del sol? Naturalment que sí, i en aquest cicle de conferències que heu encetat avui us ho explicaran abastament. Abastament. Per tant, disculpa si us he sentit exclosos, però, però en cap cas era, era, era el meu ànim. I seguiré repetint que el Segre és el riu de Catalunya, aquí i arreu perquè és el més llarg, és el que porta més cabal, és el que satisfà més demanda, perquè està satisfent de l'ordre de 900 hectòmetres cúbics per a rec agrícola, 900 hectòmetres cúbics per a rec agrícola, Nosaltres, hem, com a Oficina Catalana de Canvi Climàtic, hem participat com a socis en un altre projecte LIFE, que es diu LIFE Ebro Admiclim. Les inicials són de Adaptació i Mitigació al Canvi Climàtic al Delta de l'Ebre, que ha estat coordinat per l'IRTA, per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, per tant, cofinançat també per Europa i per la Generalitat de Catalunya, en la qual s'ha fet una anàlisi extremadament fina, detallada, de què li està passant al delta en relació al canvi climàtic i d'aquí han, han nascut diverses iniciatives. Una, que és que els fangs de la potabilitzadora del, de la... Tercera qüestió també important és que ha estat l'embrió del que ara sembla que s'està constituint al Delta, que és una taula, no? que ja seria hora, que una mica és l'hereu bo de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Eh? Perquè si, si diem que el canvi climàtic és una conseqüència del model de creixement, de relació, etc etc, també és cert que, i vosaltres ho sabeu perquè n'heu estat víctimes, és que si les mesures a tirar endavant per combatre el canvi climàtic al Delta de l'Ebre ha de seguir el mateix mecanisme que ha sigut fins ara, que és bàsicament els lobbies tenen interlocució directa amb l'administració, doncs no en sortirem perquè l'administració tendeix a executar aquelles actuacions i mesures dels lobbies de pressió. Per tant, per acordar quines mesures cal tirar endavant, això s'ha de fer una taula on estigui tothom. Quan dic tothom, vull dir tot, tota la gent interessada en el Delta de l'Ebre, des d'Ajuntaments, Federació General de Costes, Generalitat, fins al col·lectiu de, de magraners de... M'explico, tothom. I en aquesta taula és on s'han de pactar els desacords, allò amb el que no estàs d'acord, i per tant que es queden un calaix a l'espera de que vagi madurant, però sobretot pactar els acords. I una vegada les mesures estan acordades, tirar-les endavant. Eh? Això és una, crec que és una condició sine qua non perquè les mesures de, de lluita al canvi climàtic al Delta de l'Ebre eh, tirin endavant, siguin participades, siguin consensuades, siguin acordades. Però tenim molt clar que una taula de consens també vol dir fixar allò en el que no s'està d'acord i, per tant, deixar-ho deixar aparcat. I això en parla en Miclim, eh, eh, el Live Ebro en Miclim, este projecte Live, ha estat un, un, un dels, dels impulsors de, de, bueno, d'esta taula. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Doncs escoltàvem el senyor Gabriel Borràs, que, com us deia, i ell mateix ens ha recordat, és el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i, per tant, té, té la, la seva responsabilitat Eh, en aquesta situació d'emergència climàtica en la que ens trobem. I d'aquest últim tall que, que he seleccionat, m'interessava destacar això que ha dit de la taula, no? de la taula de consens per, per trobar doncs, les, les solucions i, i gestionar en aquest cas es referia al riu Ebre, gestionar l'aigua de rec, etc del riu Ebre i parlava doncs, de no, no deixar en mans dels lobbies i dels grups d'interessos econòmics les decisions de, d'aquestes bueno, transformacions que s'han de fer. No? I, per tant, aquesta taula de consens, que en aquest cas és eh, per, pel riu Ebre, doncs seria aplicable a molts altres eh, recursos naturals i a molts altres conflictes que la població doncs, ha, ha de participar i, i ha, de, ha de formar part d'aquestes decisions i d'aquesta manera es podran trobar solucions justes, no? evidentment amb la presència dels científics, que, que són els que sabran doncs, eh, diagnosticar millor els problemes, però per trobar les solucions doncs, eh, no es pot deixar només en mans dels de, líders econòmics o els partits polítics i, com deia doncs, en Gabriel Borràs, encara menys en mans de, dels lobbies. No? I això és el que he editat d'aquesta conferència que es va fer el 15 de novembre, organitzada per la plataforma en defensa de l'Ebre. I d'en Gabriel Borràs ens anirem a, a una altra conferència d'en Javier Martín Vide, que és coordinador científic del tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya i, per tant, eh, doncs, eh, també es deuen conèixer perfectament en, en Javier Martín Vide i en Gabriel Borràs perquè hauran trobat, treballat junts en aquests informes eh, que la Generalitat de Catalunya doncs, eh, encarrega als grups científics per poder diagnosticar bé la situació en la que ens trobem. No? Doncs en Javier Martín Vide també és coordinador del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya, el GEC, i va fer una conferència ara fa tot just un any eh, i l'escoltarem l'escoltarem a continuació. Fem una petita pausa abans, quan passen 3 minuts de les 6 de la tarda, i seguim doncs, eh, escoltant els científics que ens parlen del canvi climàtic. Seguim a la sintonia de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la FM. Ens pot seguir per internet a radiolesplanes.com. Miren, no me resisto a presentar, aunque los que me conocen ya han visto esta diapositiva diversas veces, este cuenta kilómetros, cuenta kilómetros que lleva 40.000 kilómetros. Un coche con 40.000 kilómetros es un coche todavía casi nuevo, ¿no? Pero fíjense, si ustedes llevan en su cuenta kilómetros 40.000 kilómetros, ya han dado una vuelta al planeta, porque el planeta en su circunferencia tiene solo eso, 40.000 kilómetros. Mis alumnos de geografía y de ciencias ambientales que han de saber algo del planeta, algo, no van a estudiar química analítica ni van a estudiar filosofía, sino que su objeto de estudio es el planeta, cuando en el primer día de clase les pregunto, ¿qué dimensiones tiene el planeta en el que vivimos? se admiran, se quedan maravillados de que solo tenga 40.000 kilómetros. Todos nosotros, todos ustedes han dado ya varias vueltas al planeta sin darse cuenta. Todos, todos. Y los taxistas que llevan 300.000 kilómetros, es frecuente eh, que lleven, han dado ya muchas vueltas al planeta con el mismo automóvil sin darse cuenta. Y en ese planeta de los 40.000 kilómetros vivimos 7.500 millones de humanos cada día consumiendo recursos, cada día generando una ingente cantidad de residuos. No es raro pensar que alguna afección, algún efecto habrá en, nuestro, en nuestra casa, en nuestro planeta. Miren, como este es un público, ustedes son un público selecto, ilustrado, voy muy rápidamente a mencionar que hablamos de sistema climático ya. No solamente hablamos de clima, sino sistema climático. Y aquí en la comarca del Maresme, a la que aludiré con frecuencia, tienen ustedes una de las partes del sistema climático que es el mar el mar. Tienen la atmósfera, por supuesto, tienen también la superficie emergida, estos bosques, esta serradada litoral, estas son las cinco componentes, la biosfera, los bosques y una más que queda lejana, eh, la Antártida y Groenlandia, los hielos de la criosfera. Nos queda lejana pero tiene su efecto sobre el planeta. Son cinco componentes naturales, atmósfera, hidrosfera, la biosfera, la superficie emergida y los hielos lejanos, remotos. Pero a mí me gusta añadir en el centro de este esquema que procede de una de las fuentes básicas para nosotros, que es el El IPCC me gusta añadir una sexta componente. En el centro de todo esto ya nuestro sistema climático tiene la sexta componente. ¿Cuál? nuestro propio sistema socioeconómico. Ya somos capaces, esos 7.500 millones de humanos, cada día consumiendo y cada día contaminando, somos capaces de alterar, de dejar huella, efecto, en las restantes componentes del sistema climático. Y la primera manifestación de eso, la más visible, es el calentamiento global, el global, el global warming. De eso no tenemos duda, como veremos a continuación. Es decir, que ya desde hace unas décadas y ya entrados en el siglo XXI, los humanos empezamos a dejar huella, no localmente, que siempre lo hicimos, aquí donde está Mataró, siglos atrás, eh, el terreno era diferente, intentamos aprovechar, acondicionar nuestra vida aprovechando eh, los recursos del medio, localmente, pero estamos afirmando que ahora ya nuestro impacto es global, planetario. Miren, de todos esos elementos hay uno, de esas cinco componentes, seis como he dicho, hay una muy importante, el océano. Porque el agua es entre las sustancias naturales la que tiene mayor calor específico, decimos, en física así muy elemental. Al agua le cuesta calentarse y le cuesta enfriarse. Ustedes lo experimentan aquí, en las playas del Maresme. En junio todavía está fresca el agua y en cambio ahora septiembre, ya metidos en otoño, todavía el baño es agradable. Al agua le cuesta calentarse y le cuesta enfriarse. Por lo tanto, el agua es un gran acumulador de calor y termorregula los climas. Si comparamos Mataró con Vic, el invierno de Vic es mucho más crudo que el de Mataró y el verano a veces la temperatura se dispara más en Vic que en Mataró. El contraste día y noche es más grande en Vic que en Mataró. El mar termorregula el clima, atenúa las variaciones térmicas. ¿Y qué impacto tiene en el planeta? Pues lo que hicimos mal décadas atrás y lo que estamos haciendo ahora mal con nuestras emisiones contaminantes, durante décadas seguirá teniendo su efecto. Es decir, que el calentamiento observado seguro que continuará durante décadas, aunque mañana mismo dejáramos nuestro automóvil, aunque mañana mismo dejáramos de emitir esos gases de efecto invernadero. El sistema climático y en particular el océano tiene mucha inercia. Me gusta poner esta metáfora ya conocida del transatlántico cuando un transatlántico llega a puerto, si en el último momento lleva una trayectoria errónea o una velocidad que no es la correcta, no hay nada que hacer, porque es una masa flotante con mucha inercia, no lo podemos detener, va a chocar contra el muelle. El planeta tiene ese comportamiento inercial, no es una barquita que con un, palazo podemos eh, girar eh, completamente su dirección. Por eso, desde el mundo del derecho, del derecho ambiental, que es una rama hoy día en progreso importante, se alude eh, con frecuencia al principio de cautela o de precaución. Si tenemos la sospecha, aunque solo sea sospecha, de que un efecto nuestro en el medio pueda tener consecuencias negativas para la vida o para nuestros bienes, precaución, alto, stop. A menudo, ya cada vez más, los jueces ante un delito ambiental invocan este principio de cautela o de precaución. ¿A qué nos obliga? A actuar, tal como dice el lema de esta reunión, actuar, actuar con urgencia. Miren, ¿de dónde nos viene el conocimiento, así con estos comentarios de contexto que les decía antes? ¿De dónde nos viene el conocimiento sobre el cambio climático? Pues lo tenemos agrupado en esos informes IPCC, ese panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC. El último que vio la luz fue en 2013-2014. Fue el quinto informe. Ahora se está elaborando, está ya en una fase avanzada de elaboración, el sexto informe IPCC. Lo más importante, diríamos, el resumen para políticos, los que han estado sentados aquí eh, en la mesa, o quizás algunos de ustedes, alcaldes de, sus municipios, diríamos que es esto que yo marco aquí en rojo. El calentamiento del sistema climático, de ese sistema climático que hemos descrito así brevemente, se dice en el informe con esa palabra, con ese adjetivo, es inequívoco. Ya en ciencia no dudamos de que el planeta se ha calentado y que el país tiene una temperatura más alta que 30 años atrás y que el maresme también y Mataró también. De eso ya no tenemos duda. Incluso en los ámbitos negacionistas, cada vez más reducidos, aunque todavía muy incisivos, admiten que el planeta se ha calentado. Porque tenemos sobre la mesa un conjunto tal de datos, tal cantidad de datos, de evidencias de las estaciones meteorológicas eh, convencionales, de las que aquí los hombres del tiempo eh, del Maresme pues analizan día a día, de los satélites meteorológicos que están también eh, cada día están tomando información de la superficie que no podemos negar el calentamiento. La atmósfera y el océano se han calentado, el hielo y la nieve ha disminuido, el nivel del mar ha aumentado, algo importante para esos 52 kilómetros a los que aludía el presidente del Consejo Comarcal y las concentraciones de los gases de efecto invernadero que están en la raíz del problema han aumentado, como verán. Miren, pero esto que decimos tiene que ver con la acción humana, con esos 7.500 millones de de habitantes. Pero el clima siempre cambió en el planeta. El cambio climático no es una novedad. La novedad será que por primera vez a lo largo de la historia de esos 4.500 millones de años que tiene el planeta Tierra, la causa por primera vez es diferente. En el pasado, causa de cambio climático, la constante solar, que no es constante del todo. El Sol tiene mayor o menor actividad dependiendo ¿eh? del momento. Hay fases solares, hay manchas solares, hay una dinámica interna en el Sol, el volcanismo también. Después de las grandes erupciones volcánicas está la cantidad de material, de ceniza, de material volcánico inyectado en la alta atmósfera, en la estratosfera, que se reduce la transparencia óptica de la atmósfera. Llega menos radiación a la superficie y baja un poquito la temperatura del planeta. La última gran erupción no fue esta, la del volcán aquel islandés, que hace unos pocos años, unas pocas primaveras, alteró la navegación aérea en Europa, ¿eh? porque el penacho de la erupción afectaba el nivel de vuelo de los aviones. No, esta fue una pequeña erupción, en esta imagen tan bonita. La última grande fue la del Pinatubo, en las Islas Filipinas, a comienzos de los años 90 del siglo pasado. Se vio como la temperatura durante un par de años bajó ligeramente y en el pasado geológico hubo momentos de mucha mayor actividad volcánica y otros de menos actividad volcánica. Por lo tanto, insisto en este detalle de que el cambio climático no es una novedad. A lo largo de la historia geológica, por causas naturales externas, sobre todo solares, internas también, actividad volcánica, actividad geológica, el clima ya cambió. Pero ahora la novedad es la causa. Y ahí los ámbitos negacionistas que se resisten y que son muy combativos en Internet y que nos ponen de chupa de domine, nos atacan a veces de una forma eh, eh, sin misericordia en el anonimato de Internet, todavía eh, defienden probablemente pues respondiendo a algunos intereses ocultos de que esto es natural. Esto es natural. Y la ciencia ha demostrado que no, que tenemos una participación sustancial en el calentamiento actual, que somos, como yo les decía, la sexta componente ya del sistema climático. Miren los últimos datos sobre el gas que está detrás, el más importante, hay otros, detrás del calentamiento, el CO2. L'eco a Radio las planas El CO2 ha rebasado el nivel de las 400 partes por millón. Quizás algunas personas de ustedes no les diga mucho este dato, una parte por millón es muy pequeñita, en efecto, pero no es tanto eh, la cantidad absoluta como la capacidad que pueda tener un compuesto químico, un elemento químico de alterar el medio. Hemos sobrepasado ese techo de las 400 partes por millón en el mes de agosto pasado a partir de datos instrumentales fehacientes. Existen ya desde mediados del siglo pasado. La primera estación que controló este asunto está en el corazón del Pacífico, en Hawái, en el Mauna Loa, y su gráfica diríamos que para su comentario sobran las palabras. Ha continuado aumentando el CO2, un gas de efecto invernadero que se desprende, lo emitimos cuando quemamos combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas natural, obtenemos provecho, energía, movemos nuestro automóvil pero al mismo tiempo se desprende CO2. Ya tenemos casi 407 partes por millón y sigue aumentando. No tiene pausa. Y este es uno de los causantes del calentamiento. Esto ya se sabía hace más de un siglo. Ya un químico llamado Arrhenius, a principios del siglo XX, ya nos advirtió, si aumenta la concentración de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera, se calienta el planeta y si disminuye, se enfría. Este es el último dato disponible que ayer pude eh, recoger para ustedes. ¿Y cuál ha sido el efecto en la temperatura global del planeta? Pues miren, el último IPCC nos dice que la temperatura del planeta estudiada a partir de redes de estaciones meteorológicas desde mediados del siglo XIX, en estas gráficas tenemos un siglo y medio largo, ha aumentado en 0,85 grados centígrados. Claro, alguno de ustedes puede decir, bueno, ocho décimas, nueve décimas de grado centígrado no parece, no parece mucho en efecto, no parece mucho en el día a día, pero a nivel planetario, a nivel global, un incremento próximo a un grado en ese periodo temporal es un aumento sustancial. Y lo sabemos porque los estudios paleoclimáticos, los que reconstruyen el clima y los ambientes del pasado, ven que esos cambios comparados con los que ha habido, con esos cambios naturales, eh, tienen una entidad, una tasa importante. Ya ven que los últimos años son los más cálidos de toda la serie. En la mitad superior tienen año a año, en la inferior por década. Las últimas tres décadas, cada una de ellas ha sido más cálida que la precedente. Y seguimos viendo elevar la temperatura. 2016 fue el año más cálido desde que hay registros instrumentales. Batió el récord, que ya lo había batido 2015. 2017 no lo batió, pero se quedó muy próximo, muy cercano. Y seguirá, como verán ustedes. Otros cambios observados. Bueno, no nos vamos a referir a los hielos del Ártico, pero ustedes saben que las potencias limítrofes del Océano Glaciar Ártico se están posicionando porque sus especialistas, sus técnicos, aunque Trump no crea en esto, ¿eh? la NASA, la no americana, unos grupos de expertos increíblemente eh, avanzados en la temática y con muchos recursos económicos saben que quedará libre de hielo una ruta para atravesar el Polo Norte ¿eh? a finales del verano boreal, en el mes de agosto y sobre todo en septiembre, y permitirá la navegación comercial y para ir de Nueva York a Japón, no habrá que bajar por el Atlántico en latitud, atravesar el canal de Panamá y el anchísimo Pacífico que tiene más de 10.000 kilómetros allí, sino que se podrá hacer un viaje mucho más corto a través del Polo Norte, con el impacto ambiental también que desde eso se pueda derivar. ¿eh? No todo es bueno. ¿eh? Pero fíjense, eso es un indicador, un indicador extraordinario. El hielo, el hielo que tiene un comportamiento también bastante inercial. No nos vamos a referir a eso, pero sí al aumento del nivel marino. El aumento del nivel marino a nivel planetario son tres milímetros por año. No parece mucho, algunos de ustedes, alcaldes o eh, divulgadores científicos, hombres del tiempo, tendrán que transmitir algún tipo de preocupación a la población de sus municipios por el aumento del nivel marino. Y si les dicen que el mar sube tres milímetros, la población dirá, ¿y a mí qué? No, tres milímetros. Si voy a la playa con una ola de metro, metro y medio, yo me atrevo. Pero tres milímetros en un año, incluso algo más. ¿eh? Desde el escartil, Josep Pascual nos está diciendo cuatro milímetros. Pues cuatro milímetros en un año no parece mucho, pero son cuatro centímetros en una década y serían dos palmos en un siglo. ¿eh? Y eso es mucho. Eso es mucho por la erosión que eso produce en las playas el problema de la arena, que ustedes lo van a vivir y lo viven y lo van a vivir con más intensidad aquí, o el problema también en algunos casos de la salinización de los acuíferos próximos al mar, próximos al litoral. Bueno, imágenes tienen muchas. Si ustedes acuden a Internet verán un catálogo de imágenes espectaculares, solamente una. Miren, en 1909 uno de aquellos glaciares de Alaska, cuya lengua entraba en el mar, en el 2004 ha habido que puntear la lengua porque había desaparecido. Son elementos robustos que indican que ha habido un calentamiento en el planeta y eso ya es admitido de forma general. <clears throat> y el agua que ustedes tienen aquí delante del maresma. El agua que en esta época del año, de ahí la importancia de la componente marina con una temperatura a veces bastante alta después de un largo y asoleado verano, es uno de los requisitos, no el único, pero uno de los ingredientes para que pueda haber diluvios en otoño, como corresponde a esta comarca. Es solamente un ingrediente, a veces ha habido aguas cálidas en otoño y no ha habido grandes, grandes temporales, grandes tormentas, grandes aiguats, ¿eh? porque se requieren otros ingredientes de la del comportamiento de la dinámica atmosférica. Pero el mar ahí cálido es potencialmente eh, eh, un combustible a punto de, caramelo para que produzca efectos eh, de lluvias intensas. Bien, la temperatura, según datos del Startit, de, de, esa persona admirable, de José Pascual, desde los años 70, en que monta cada semana en su barquita, va a las sillas medas para no medir la temperatura de las aguas afectadas por el litoral, sino ya dentro del mar, ha aumentado incluso a 80 metros de profundidad. El que el agua haya aumentado de forma, lo he comprobado, estadísticamente significativa a 80 metros, eso es un dato muy robusto. ¿eh? En, en, superficie que el agua haya aumentado su temperatura, bueno, pero hasta 80 metros también lo ha hecho. Eso es un dato sustancial que nos está hablando una vez más del calentamiento global. Bueno, ¿y cuál es la causa? Dice el quinto IPCC, es sumamente probable y en lenguaje de la ciencia eso significa, como pongo en el margen inferior derecho, es una afirmación estadísticamente con un nivel de confianza igual o superior al 95%. Son los umbrales con los que trabajamos en clima. Es sumamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante de ese calentamiento al cual les estoy haciendo referencia. Y nuestra certidumbre sobre la causa antrópica, la causa humana, la sexta componente, ha aumentado. Miren, tercer IPCC 2001, probable. Cuarto, 2007, muy probable. Quinto, 2013-14, sumamente probable. Ha aumentado la confianza. Y hay un consenso generalizado en el mundo científico de que el calentamiento, por supuesto, es una nueva realidad, pero es que además estamos nosotros detrás de esta, de esta nueva realidad con estudios de colegas, Manola Brunet, que ahora es jefa de la sección de climatología de la Organización Meteorológica Mundial, profesora de la Universidad Rovira y Virgili, ella tomó los 22 mejores observatorios españoles ¿eh? y estudió la evolución de su temperatura. Esa trenza son las evoluciones de todos los observatorios y esa línea más gruesa que hemos añadido, la evolución conjunta. Pues podemos decir que la evolución térmica en la península ibérica ha sido paralela a la planetaria. Recordamos la planetaria allá arriba, pequeñita, ha sido paralela. Los últimos años son, sin duda, los más cálidos de toda la serie instrumental. Y en Cataluña, en Cataluña, el Servei Meteorológico de Cataluña, el Meteocat, también ha analizado y aquí tiene una serie desde 1950 hasta 2016. Sin duda, los últimos años también son los más cálidos. El comportamiento es paralelo al planetario. ¿Cuál es la tasa de aumento para todo ese periodo? 0,11 grados centígrados por década. Es decir, una décima por década. Es un grado neto cada siglo. Es mucho eso. ¿eh? lo que está ocurriendo. Les tengo que añadir aquí, aprovechando esta diapositiva, que el Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo donde nos situamos, está dando una señal paralela a la planetaria, como les decía, pero con una tasa ligeramente más alta que la media del planeta. Es un hotspot, ¿eh? es un área eh, pues con unas características geográficas que está ahí <clears throat> acumulando calor, por decirlo de alguna manera y para un punto, un punto en el que tenemos eh, el hecho extraordinario de una serie magnífica, sin una sola laguna, yo como climatólogo, cuando encuentro una serie climática sin lagunas, para mí es un tesoro. El Observatorio Fabra de Barcelona, desde 1914, tiene datos. Analicé los primeros 100 años y, sin duda, la temperatura también fue aumentando con ese tramo final, como los años más cálidos. ¿Cuál ha sido la tasa en Barcelona? ¿Y tiene interés para Mataró? Claro, Barcelona con su área metropolitana, pues unos 3 millones de habitantes, Mataró más pequeñita, pero más de 100.000 habitantes, pues resulta que la tasa en Barcelona, lo ven ahí en negro, 1,7, superior ¿eh? a la planetaria, porque claro, en Barcelona está el calentamiento global más la isla de calor y aunque el observatorio Fabra queda fuera de la ciudad del continuo urbano, nota que a sus pies hay una gran área metropolitana. También en el centro de Mataró tienen ustedes una buena isla de calor y lo notarán quienes acuden de la periferia al centro en una noche de invierno. ...y eh, notarán una temperatura más confortable en el centro de la ciudad. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón, por la carretera, por la carretera. La suerte viene, la suerte se va por la frontera la suerte viene, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va. Sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. Cuando volverá. L'Eco de la Valle, a radio las planas. Em trobo a Can Trona, al Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, aquí a, a tocar de Joanetes, pràcticament a sota del el túnel, a sota del túnel de Bracons, i estic a, a dins de l'edifici per bueno, conèixer les activitats que fan i la Lídia ens explicarà què és això de Can Trona. Uh, hola, bon dia. Doncs ens trobem aquí al Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, de Cantrona, com, com bé has dit, i està doncs, en un lloc privilegiat, eh, baixant dels túnels i al vell mig de la vall d'en Bas. Llavors aquest edifici té com tres vessants així generals que, que, que porten en el seu funcionament. No? La primera és la part de l'oficina de turisme. Aquesta part el que portem és doncs, coneixença de, de la vall d'en Bas, coneixença de la natura, coneixença dels itineraris, de la gastronomia, doncs, de totes les activitats que es poden fer aquí per la gent que ens visita de, de fora, ja que l'anterior oficina es trobava als Hostalets d'en Bas, que és un altre municipi de la Vall, uh mhm. -huh. i, i bé, es troba en aquest lloc que, que baixant dels túnels doncs, veus el punt d'informació i, i bueno, és un lloc um, estratègic, diguem-ne. El segon punt també molt important és el de les exposicions, Uh, tenim una exposició permanent que, que és l'Ecomuseu, que uh -huh. es pot venir a visitar quan tenim obert el, el, bueno, el centre, els divendres, dissabte tot el dia i els diumenges al matí. Llavors, eh, aquesta exposició és molt i molt important perquè mostra doncs, això la, la natura i la fauna que tenim a la Vall d'en Bas, a més a més de la història de, de la vall, que és una història molt interessant i que s'ha de conèixer si ets, si ets d'aquí i si no també pels turistes i llavors tenim exposicions itinerants doncs, que doncs, normalment artistes de la vall o dels voltants de la Garrotxa poden venir i exposar, i exposar les seves obres i també tenim una part on, on mostrem els productes que es fabriquen a la vall del quilòmetre zero, diguem-ne. Quin, quina exposició hi ha ara, per exemple? Ara mateix tenim una exposició de, de collage d'un noi que es diu Ferran, uh -huh. Ferran Coves, i la podeu trobar aquí des de fa un mes, de, des del 17 d'octubre fins al 23 de gener està aquesta Ah, ja ara veig, em sembla, pot ser que sigui de Besalú? El, el, Mm, pot ser, jo, oh. bueno, no ho sé, crec que és d'Olot, però podria ser que vingués de Besalú o que visqués a Besalú, no ho sé ben bé. Jo diria que sí, eh? perquè ara no, Ara que, que veig el, el fulletó i sí. és el seu estil, l'he vist per, per internet, per la xarxa, i jo diria que sí, que és un, dissenyador, sí, és un, estil, dissenyador de Besalú. Uh mhm, -huh, un estil molt creatiu, molt mm, diferent i, mm. i que interessa molt a la gent que passa per aquí, sí. Molt bé. I després també es fa el, uh, un documental cada mes, sí, és l'activitat fixa. El, el tema de les activitats que tenim activitats programades, l'activitat la, eh, sí. de cada mes, diem-ne, la que sempre està aquí. Fort, no? Exacte, un plat fort que tenim és el documental del mes, i nosaltres aquí tenim un auditori, llavors eh, projectem un documental que, que ens arriba, que sempre són, són temes molt interessants a, a tractar. El presentem una mica el documental, presentem una mica el tema per fer col·loqui, i llavors doncs, és, un, és una activitat gratuïta, també s'ha de dir, és molt important i tenim diferents activitats també, es, fa, es pot fer teatre, hi haurà concerts, eh, tenim lloguer de sales i, també si es vol venir a estudiar, wifi gratuït i al, al, al final l'objectiu és que sigui un, un punt de trobada no? també per, per la gent d'aquí a la vall i per qui, per qui vulgui conèixer la, la zona. Molt bé. Avui deixa'm que ho diguin, venia amb la intenció de, de veure aquest documental, el, el No a l'Os, que ja fa setmanes i temps que, que el tenia a l'agenda i malauradament i coses de, de mala sort doncs eh, s'ha posposat i, i per tant avui dissabte no, no es podrà fer la presentació ni veure aquest documental però bueno, a la propera vegada quan el, el torneu a programar ja, ja vindré. Així que, bueno, en, acabem d'explicar una mica si alguna coseta més interessant que es pugui dir de Cantrona, pel, per aquells que no ho coneguin. Què, què més podríem explicar? Doncs que vinguin a visitar-lo perquè eh, jo crec que això, les exposicions que tenim aquí dintre són molt i molt interessants. Crec que eh, és una bona finestra perquè eh, doncs això, la gent de la, gent de la vall pugui mostrar el que crea i el que fa aquí dintre mm. i, i per fer una difusió, bàsicament, que, que la Vall d'en Bas és un racó preciós de les nostres terres i, i res, que ho rebrem amb, amb moltes ganes si ens veniu a, a visitar aquí. Molt bé, doncs ja ho sabeu, Can Trona, aquí a la Vall d'en Bas. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tu, moltes gràcies. gràcies. hem escoltat a eh, la Lídia de Can Trona, que ens explicava doncs, com funciona aquest centre um, i com també heu pogut escoltar, doncs, estava previst fer la presentació d'un documental que ens hauria agradat poder veure allà mateix a Can Trona i també escoltar el, els directors d'aquest documental i fer-los una, una entrevista, inclús si, si se venien a, a, eh, a fer-ho i després doncs, a comentar-ho aquí, comentar aquí el, aquest documental sobre el Noa que ja el vam apuntar fa uns quants programes perquè a la revista Agrocultura, el número 76 de l'estiu, d'aquest estiu, Agrocultura publicava un article titulat així com el mateix documental, El no a l'os, la reintroducció de l'os al Pirineu com a símbol dels conflictes territorials entre el poder públic i les poblacions locals una mica la línia del llop no? i els conflictes que genera o que generava, eh, sobretot abans, i el mateix passa amb l'ús mm, des de la seva reintroducció, no? perquè va desaparèixer del Pirineu i s'ha tornat a reintroduir. En fi, esperarem que es torni a, a programar el documental a Cantrona, o si el podem veure a algun altre lloc abans, doncs a, eh, ens el mirarem i intentarem compartir-lo. Si no, com us dic, a la revista Agrocultura, ja per avançar-vos si us interessa o us sembla interessant, teniu un article molt xulo. La revista Agricultura Agrocultura que publica l'associació Olera. I abans d'escoltar a la Lídia de Can Trona, Can Trona, que ho digui bé, doncs abans d'escoltar aquest àudio hem escoltat també un fragment d'una conferència de Javier Martín Vide. Us ho recordo una vegada més. Era el coordinador científic del tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Es diuen TIC, aquests informes. I també coordinador del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya, el GEC. En Javier Martín Vide ens parlava de que l'últim informe de l'IPCCC aquest panell de científics i experts de les Nacions Unides era el cinquè informe i aquest any, enguany, el 2019, n'han publicat un parell més. Per tant, eh, el cinquè informe no era el darrer. El que passa que aquest àudio era del 2018. I l'he posat una mica mm, també per acabar de mm, deixar mm, doncs, cap dubte fora, no? si és que algú encara tenia algun dubte de, de qui està creant el canvi climàtic i, i d'aquesta emergència climàtica que tenim a, a sobre. No? És evident, és innegable ja el canvi climàtic i així ens ho ha explicat a, eh, a en Javier Martín Vide, que és eh, geògraf i climatòleg de la Universitat de Barcelona. Farem una petita pausa i us faig a eh, la recomanació literària d'aquest diumenge, d'avui i seguirem quan són gairebé tres quarts de set de la tarda en directe a Ràdio Les Planes. Com sempre, al 107.7 de la freqüència modulada i per internet a radiolesplanes.com. ens n'hem anat eh, fins a, a Tortosa per escoltar el director de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, en Gabriel Borràs. Després ens n'hem anat també a la Selva, a la comarca de la Selva, a la Cellera de Ter, per conèixer el Meandre, aquesta associació d'educadors ambientals, que per cert eh, els podreu conèixer a, a internet al web almeandra.cat almeandra.cat Després també ens n'hem anat fins al Maresme, escoltant en Javier Martín Vide, eh, amb la seva conferència sobre canvi climàtic. És una conferència que va fer el Consell Comarcal del Maresme i amb el títol de Maresme i el canvi climàtic. Semblava que doncs eh, també podria ser, com he dit abans, eh, definitiu per que ningú tingui cap dubte de qui està creant el canvi climàtic i som nosaltres, els, els sers humans, i amb el nostre, amb el nostre model de creixement capitalista. Després ens n'hem anat fins a la vall d'en Bas, la vall veïna, d'aquí de la Garrotxa, i ara ens anirem un altre cop cap a les Terres de l'Ebre, en aquest cas a les muntanyes dels Ports de Tortosa baseit amb la recomanació literària que us faig avui. El Miguel va néixer el 1928 i el 2003 ell i el seu germà Joaquín, els últims habitants del port, van dir adeu al Mas de la Franqueta el mas que els havia emparat tota una vida. La Franqueta era el centre del seu univers, un univers xicotet, però alhora immens, que satisfeia les seues necessitats i els acaramullava l'ànima. Tot i que els records els porta enganxats a la pell, avui el Miguel, l'home natura, Viu en pau, al Reguers, amb la seva germana Paquita i el seu germà Primitivo. La Teresa encara està a Vinaròs i el Joaquín està ingressat a l'Hospital de la Santa Creu a Jesús, a Tortosa. Afortunadament, els cinc estan vius, formen part de l'última generació de persones que van néixer i van créixer a la muntanya, al massís del Port, al mas de la Franqueta, i són els testimonis de sàvies cultures, malauradament en perill d'extinció. El Miguel i el Joaquín són els últims cavallers d'un regne que s'està esvaint i en són també els hereus legítims de les sagrades i antigues tradicions. Ells eren els guardians de la mel més pura, que rejava de la natura, regal de les princeses més formoses del bosc, les abelles, coneixedors de la sàvia cultura de la pagesia. La mare terra els oferia tants forits com en necessitaven. Eren experts a predir el temps per les aromes que transportava el vent. Conduïen magistralment els seus exèrcits xiulant sons que haurien après de les veus dels seus amics als barrancs i les valls. Sabien interpretar el ritme de les estacions perquè vivien en harmonia amb la natura. Eren molt rics, però no necessitaven gaires coses, tan sols amb les ganyotes i els somriures que els oferia cada albada en tenien prou. Eren feliços. Thank you. Doncs en eh, Miguel és el protagonista d'aquest llibre titulat El mas de la Franqueta i eh, l'escriptor Vicent Pellicer Ullés li feia una entrevista que més aviat és una xerrada distesa allà mateix, al costat d'aquest mas, on havia viscut en Miguel i la seva família. Li fa una entrevista i en, en Miguel explica doncs, quina era la seva infància i com va ser la seva vida aquí visquent pràcticament aïllat a la muntanya, al Mas de la Franqueta. Es va publicar el 2012 i el publica Cossetània Edicions. En Vicent Pellicer Ollers va néixer a Valdealgorfa, al Baix Aragó, el 1956, és professor de català per a adults i viu a Jesús, a, als afores de Tortosa, al Baix Ebre, des dels 9 anys. És un escriptor que es declara addicte a la natura, a les serralades, als boscos i a les fonts, a les salvatgines, a la pluja i al somriure dels esquirols. Aquesta gran passió queda ben palesa en els seus llibres i en la seva veu quan recita versos. Bueno, ha publicat un, un munt de, de llibres, eh, poemaris i contes, des de pràcticament, pràcticament l'any 99 fin, fins avui, doncs, té una desena de, de llibres publicats amb, amb premis inclosos de, del massís del Port doncs, ha, ha escrit també un munt de, de llibres i guies que, en fi, és un dels de les persones que millor coneix eh, aquesta serralada i aquestes muntanyes dels ports de Tortosa baseit Molt recomanable, doncs, a, a aquest llibre, El Mas de la Franqueta, per conèixer com es vivia abans a la muntanya i com es vivia en una veritable casa de pagès al segle passat. i aprofitaré aquests últims 10 minutets que ens queden, queden 9 minuts per arribar a les 7 de la tarda, uh, ho aprofitaré per comentar-vos una coseta que em, que em va quedar així ballant uh, de la tertúlia de la setmana passada que vam fer aquí amb, amb la companyia de la Natàlia, uh, de Rizum i també el Ferran d'Orígens, de l'Escola Taller de Bioconstrucció Orígens, juntament amb la Laia, de la biblioteca i, i la cooperativa d'aquí de les Planes d'Hostoles, doncs en aquesta tertúlia que vam fer la setmana passada jo vaig mm, fer un comentari eh, en el sentit de que veiem pràcticament impossible, deia, assolir els objectius de, de zero emissions de CO2, de gasos d'efecte hivernacle, eh, pel 2040, que és el que Nacions Unides doncs, eh, està intentant que tots els estats es posin com a, com a objectiu, oi? Bé, doncs hauria de fer la, al matís l'aclaració de que no és que ho vegi impossible, jo crec que és perfectament factible i farem tot el possible eh, i haurem de fer tot el possible cadascú des de doncs, la, la seva humil aportació perquè sigui així i crec que també el, els estats i les empreses ho poden fer perfectament. El que jo posava en dubte era que hi hagués un veritable i sincer interès per part de, els lobbies, per exemple, o grans eh, multinacionals que doncs, prefereixen seguir obtenint beneficis a, a partir de, de l'economia basada en, en, el, en el combustible fòssil, com per exemple la gasolina i, i diferents combustibles. No? Eh, això és el que deia, això és el que jo posava en dubte. No que no fóssim capaços, sinó que hi ha interessos que ho podrien impedir. I, i ja està, eh, era això el que, el que volia aclarir. Ah, en qualsevol cas, tenim una ocasió perfecta per, per poder-ho doncs, veure, si realment és així, aquest desembre, perquè es realitzarà la cimera pel canvi climàtic que fa Nacions Unides, que s'havia de fer a Xile, però que es farà a Madrid. Paral·lelament, també per cert, ho haig de dir, es fa una contracimera o una cimera paral·lela organitzada pels moviments socials i que Eh, tindrà un altre llenguatge i tindrà altres activitats. Com deia, en paral·lel, els mateixos dies d'aquesta primera quinzena de desembre. Per exemple, doncs, s'enfocarà més a eh, la qüestió amb una mirada ecosocial, oi? I no només d'emergència climàtica, deslligada del que és eh, el model ecosocial, que, que és el que mm, veritablement doncs, hauríem de, de d'aconseguir de transformar no? el model actual, el model polític i econòmic actual en un model ecosocial respectuós amb el medi ambient, amb un 100% d'energies renovables, substituint fins allà on sigui possible i el més ràpidament possible tota eh, l'energia d'origen fòssil i, en fi, eh, també la seguirem i inclús doncs, eh, m'estic plantejant d'anar a Madrid i, i treure el cap per allà i, i fer el meu reportatge que, que si, si ho fes, doncs, eh, us el compartiria aquí a, eh, al programa. -hmm. Doncs a punt d'arribar a les 7 de la tarda, queden 5 minutets per arribar a les 7 d'aquest diumenge 17 de novembre del 2019. Eh, gairebé dues hores de programa, que per cert, el, algú em comentava eh, l'altre dia, que potser dues hores són massa, massa temps, tenint en compte amb la velocitat que, que que van les coses d'avui, amb Twitter, amb Facebooks, amb whatsapps i, i amb la llau informativa al que estem sotmesos. Algú em deia que potser dues hores de programa eren massa, mm, però en fi, teniu el podcast i tampoc cal que escolteu les dues hores senceres, podeu escoltar eh, estones eh, fins, a, fins a fer tot el programa. I en qualsevol cas, doncs això, teniu el podcast per escoltar-ho a la carta a l'ecodelavall.org. I també eh, al mateix web de radiolesplanes.com trobareu eh, els àudios de l'Eco de la Vall. Com que estem a punt d'acabar, deixeu-me que us recordi també que teniu un correu electrònic per poder contactar amb el programa i fer-me les sugerències que vulgueu. I és el següent, ecodelavall arroba gmail.com ecodelavall arroba gmail.com Doncs eh, aquí espero que em, em feu les suggerències, que em feu les crítiques, els comentaris, que m'envieu agenda perquè em pugui fer difusió. Tot allò que vulgueu dir, doncs eh, ho escoltarem amb, amb molt d'interès i serà una manera de, que puguem contactar ecodelavall arroba gmail.com Res més. M'acomiado fins al proper diumenge. Gràcies a tothom per sintonitzar Ràdio Les Planes, per escoltar-nos i ens retrobem el proper diumenge. Fins la setmana que ve, salutacions i pau a tothom.